Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 28, 1906. Ipinalabas ni Pope St. Pius X ang kanyang pangwalong encyclical na Pieni Lanimo. Ito ay laan para sa mga obispo at pari sa Italia. Binigyan din ng obispo na dapat manguna ang mga alagad ng simbahan sa pagbibigay ng tulong pastoral sa kanilang mga nasasakupan dahil ang tinig ng simbahan ang pinakamahalaga. Naglahad din ng mga bagong panuntunan ang Santo Papa para sa mga seminaryo sa tulong ng nasabing ensiklikal inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.